нічого не зробиш, бо так вже влаштований світ. Він досі тримається тільки на чесному слові. Ворогам я бажаю прожити тисячу літ. Ну, а друзям бажаю не жити ні дня без любові.